E ti, rapaz, ¿qué quieres ser de mayor? Eu no sé, Piloto. De aviones? Non, don Julián, Eu de planeadoras. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me apla lo tiene que matar. Que me vienen con pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. es que tiene. O a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes porque menen, menen. menen se lo gana y no hablemos de papá si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro gil, todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va precio y así sube la balanza. El precio también sube, también sube la venganza. Ahora va ¿Y ahora que Son todo narco. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. que me dicen de dedito que le meten que cucuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. que me dicen de dedito? os baretos don Sánchez una música misturada con garrafón para decirme que esta noche no toca verte. Mexan os borrachos no soportáis ofertando bicos a todas las rapazas que pasan, mientras a policía local exercitas en estética de incentivar a de dos compostelans. Gustaríame que anunciaras, a través de megafonía, que nunca, nunca pensas en mí. qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos. Así juego a la botellita con vos. bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telón con vos. O quizás en un auto. Han pasado cinco años, asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa, e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amando. ha pasado mi hora. Quien robó mis años, cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos.